Her er de sorte spejder, en ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation. det er en dag som i dag, øh, eller en dag som i går, eller en dag som i forgårs, eller en dag som dagen før i forgårs. Ja, jeg læste i gang et interview med Søren Pilmark, der sagde, at ingen dage for ham var hverdag. Nå, den måde, hvordan hænger det sammen? Det ved jeg ikke, det er bare, når man har et spændende liv. Nå. Jamen altså, øh, fredag øh, øh, udmønter sig vel ved at være speciel, fordi at det er der, at størsteparten af den danske befolkning, de nu kan holde fri i løbet af eftermiddagen her. Ja. Og nogle er måske allerede på vej hjem, nogle er har allerede weekend. God weekend så. God weekend. Og øh. mange vil jo også kunne sige med lidt ærgelse, det gælder ikke os. Ikke nu. Portier på vores hoteller. Taxachauffører. Politifolk. Øh, lastvognschauffører, der kører med olie. Og også lastvognschauffører, der kører ud med madolie. Sygeplejersker. Læger. Sygehjælpere. Heste, heste sociale sundhedshjælpere. Hesteviskere. Hesteviskere. Klaverjante. Klaverjanter. Gud, skulle ikke ringe? Nej, det er først senere. Mads Steffensen. Selv Mads Steffensen holder ikke fri på en Nej, men han holder aldrig fri, for han har det, der hedder job. Han laver jo masser af monopolet, samtidig med, at han bringer mad ud til de ældre ude i Brøndshøj. Og ja, og, og, laver og det er Brøndshøj i den brede betydning. Og må jeg sige noget om aftenshowet? Ja. De har jo fået, kære lytter, se med i aften kl. 18. Og det hele Fordi aftenshowet har jo fået en ny intro. Ja. Og øh, det er klip med folk, der tidligere har besøgt programmet. Nej. Hvis du forstår. Er vi med? Så er vi skulle kommet med i aftenshowets intro. Det, jeg tænkte med hensyn til aftenshowets intro, den gamle, det var, de der bogstaver, der kører rundt over rådspladsen, er det ikke lige lidt for groft det tyveri efter Berlingernes reklame? Men Berlingeren har betalt, må jeg forvente, rimelig mange penge for for de der bogstaver til at køre rundt, så man skulle tro, nu kører man Berlingerne. Så sidder der nogen i en eller anden grafisk afdeling og siger, den napper vi. Ja, og ved du, det interessante ved det er faktisk, det er jo, at øh, i virkeligheden der er det politikens lysavis, man bruger. Ja. Så er der nogen, der... Så man har stjålet både på Berlingeren og på politikken. Ja. <laughs> Det er egentlig meget smart. Vi har et utroligt stjernespækket program i dag, og, og vi ja. er med stolthed i stand til at sige, at mm. det er vel nok det mest velresearchede af alle de programmer. Det er jo program nummer 10, ja. så i den forstand en lidt lille jubilæum. Ja. Og da DR2 havde 10-års jubilæum, der havde de lavet en Danmarks film, mm. og vi har jo også lavet en lille Danmarks øh, radioshow, ja, ja, der kommer senere. Det er fuldstændig korrekt. I dag, øh, der er velgry også kommet ind og sige Red Hot Chili Peppers. Ja inden øh, udsendelsen er slut. <gasps> Det er måske ikke øh, det, det, der er det største på, i, i programmet i dag. Åh, oh, dog, der er mange, der har en fast følgeskare. Det, der er øh, det store ved programmet i dag, ikke? Jo, en af de ting. En af de største ting i programmet. Ja, det, det vi er mest stolte Øh, Gry havde jo ondt i halsen i mandags, kom ikke på arbejde, fordi ja. hun havde fået noget ned i halsen. Ja, det nemlig, og den var helt rød. Og øh, Gry har taget sin kæreste med i dag. Ja, Gry eller er boyfriend jo, øh, er det jo. Jo, det er boyfriend. Det er boyfriend. Ja, hertugen. Øh, Grys hertug er ja. øh, med her. <laughs> Gry, øh, øh, Gry her på redaktionen, hendes kæreste, Robbie. Robbie. Robbie. Robbie. Red, Red Hot Robbie. Red Hot Robbie. Robbie øh, ja, han er Red Hot Robbie. Han er amerikaner. Det samme er Gry også. Det er jo kun hvor hun kan sige Red Hot Chili Peppers, som, som hun kan. Ikke? Så, også fordi det er jo ikke bare amerikaner, det er jo i San Diego amerikaner. Altså det er jo helt dernede, hvor det begynder allerede, man kan mærke, at chilien krasser. Surfer dude! Yeah, right! Og, øh, Kool-Aid det, som det hele drejer sig om, det er Robbie kan. Det er uh, duden, Dude. Robbie han kan. Ikke? I got driving a Beetle. Det er... Han, hvad er det, han kan? Han, han kan udover at, give, ud at give ry og Hvad hedder det på dansk, uh, Lars Ulrik? Det hedder... Åh, oh, Lars Ulrik. Jeg bruger det kun recreational. Prøv Robbie er lydmand for I. Stomp. Og mange sidder og tænker, gud, er det det Stomp? Ja. Nemlig. Dem, som, The øh, jo, original stomp. Dem, som rejser verden rundt med øh, og kosteskafter, og alt muligt andet. Og som dem også laver, havde en reklame for Citroën det ja, Det er dem, som Robbie laver lyd for. Mm-hmm. Og, og der er utrolig mange myter spundet omkring Stomp. Mm. Fordi mange tider tænker, kan de være så dygtige? Kan ja. de være så hurtige? Er de, er de, eller er der snyd? Ja. Og det vil vi jo få, fordi at uh, Robbie er jo vores første gæst, live gæst i studio i dag, ja. hvor han vil afsløre, hvis der er noget at afsløre, omkring. Fordi er der nogen, der ved det? Hvis der er noget snyd i Stomp, så er det lydmanden. Ja, det forstår jeg. Fordi er det noget, der er centralt i Stomp, så er det lyd. Ja. Men bare for at give et lille bitte, jeg ved ikke, nu ved jeg godt, nu har vi aftalt, at vi skulle spille øh, det andet musik der, men hvis du tager øh, den fra, fra, fra, fra, fra, fra pladen der, ja. ikke, så kan jeg faktisk give lige et lille, et lille rytmisk bud på, på, på ikke stomp, men noget, der, der er sådan, er inspireret af stomp. Det er nummer 8 på, på, på den lille diskette, ja. som er øh, de, Le Gré Vert altså de grønne nære. Det var øh, 5 minutter og 53 sekunder. Jamen, vi kan jo fede i det, men ja. der er en masser af rytme i det, og det er med til også ligesom at skyde fredagen i gang, og så er vi øh, på sporet igen, og vi er klar, fordi der er flere afsløringer på vej. Men først lidt musik fra de varme lande. Velkommen til Stomp Friday, dude, ja. i ja. Sorte Spejder. Åh oh, nej, så skal vi lige snakke lige igen. <laughs> Velkommen, det samme, det øh, samme, Velkommen til Storm Friday, øh, og vi må heller ikke glemme, det er Steve Irwin uge, øh, så det er Storm Steve Irwin Friday, Take It Away. Dude. Nå, Anders. Chief Engineer. Jeg kan forstå, at vi skal til et indslag her i programmet, som øh, kommer til at øh, køre tit. Det håber jeg. Og som jeg lige skal have opfrisket. Hvad ja, kan du? Altså, øh, opfrisket skal du ikke have det, fordi du bliver præsenteret for det nu, okay, så, så du skal have det præsenteret. Det er det, jeg vil kalde gag. Mm. Også fordi jeg begynder at stramme til med konkurrencen. Aha. Snart har, er vi i en konkurrencesituation, og der er det kolossalt vigtigt, at vi har nogle gags. Aha. Der har vi ligget lidt på en sovepude øh, og sagt, pointen, den sender vi i næste uge. Ikke? Sådan kan det ikke blive ved med at gøre. Aha. Så jeg har arbejdet meget hele dagen i dag på det her, som er en såkaldt vits. Og jeg tager ud, udspring i noget, som, øh, som er, øh, og det er det, der er det øh, som er noget rigtig radio. Ikke? Og så får det lige den lille twist. Mm. Det er det, der giver humoren. Mm. Mm. Så vi har forberedt ved hjælp af Jens, og vi er så lidt trist over, at vi slet ikke får præsenteret Jens. Vi er kommet så hurtigt i gang i programmet, og været så ivrige over, vi er Robbie er. Ja. Jens, vores WizKid, vores øh, producer Hans B, vores webman og vores... Man in the gay community. Hej. Hej. Jeg følte mig også lidt overset. Ja, du sad derovre og var lidt mopset. Nej, <laughs> hvorfor har jeg ikke lov til at sige Jamen, noget? det er der? også øh, urimeligt. Men... Nu er du præsenteret, og Jens har siddet det meste af dagen også og, og, og destilleret det klip, som vi nu skal høre. Mm. Men det kræver et lille oplæg, ikke? Oh. Og du er jo teknikeren her, fordi vi har jo ikke, der var jo ikke til en tekniker på det her program. Nej, og det, det, det jeg skal lige have klippet klar. Gør vi sådan her? Okay. Han er... Ja, sådan der. Fint. Hvad Godt. var det sådan? Han er... Han er blevet mere bevæget. Nej, nej, du må da ikke allerede nu. Det er jo Han er blevet mere bevæget. Ja, ja, ja, jeg, jeg, jeg trykker på knappen. Hvor svært er det? Der er jo små chimpanser, gibbernaber, der kan trænes op til det. Okay. Anders det var... Jeg blev bare lige ophidset, fordi jeg ville glæde mig til det her. Jeg rørte ikke knappen, og den tændte selv. Og det er ligesom den der bil. Pludselig speederen bevægede sig helt af sig selv, og så kørte den ind i en væg. Jeg vil have erstatning, jeg vil have erstatning. Fortæl, hvad der okay. skal ske. Det, du skal gøre, det er, du sætter det klip på, du lige startede nu. Ikke? Mm. Det sætter du på, når jeg siger ordet almen transport. Okay. Og det er så to ord. Okay. Så kommer der, og det begynder det sjove allerede der. Så på et tidspunkt holder hun op med at sige noget. Så siger jeg noget. Og så skal du sætte det andet klip på, når jeg siger... Tale med om. Tale med om. Korrekt. Okay. Er du klar? Ja. Så nu starter det, så du kan godt sige det skal jeg sige noget ind? Nej, bare sådan som om, at nu, tager vi, nu er det her. Nu er det her, og nu skal vi til det helt nye indslag. Noget om noget i de sorte spejdere. Han er blevet mere bevægelig. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Anders, jeg vil sige, at der er ikke engang chimpanser, man kan træne op til det her. Der, der er knaver. Du skal ikke trykke på den knap, før jeg siger ordet almindelig transport. Åh, oh, nej, det er svært. Okay. okay, vi tager den lige forfra. Okay. Mine damer og herrer, velkommen til De Sorte Spejdere. Se nye indslag. Noget om noget. så kommer jeg. Flere og flere kvinder vælger mænd fra og, bliver i stedet, øh, og lever i stedet sammen med ål. Men der er problemer. Øh, <clears throat> med motor, især med motorikken i det ålen jo er en fisk. Men nu har en gruppe fynske kvinder taget sagen i egne hænder og skabt en mobil åletrappe til brug for almen transport. Han er blevet mere bevægelig, og der er ikke det samme problem med at komme ind i bilen, som der har været. Hop, siger det, så sidder han inde ved siden af forsædet og ud igen også, hvad der næsten har været det største problem. Men han har også tabt 2,3 kilo på 10 dage. Åletrappen har i midlertid betydet, at dyrene rører sig væsentligt mindre end normalt. En udfordring, som dyrlæge Herbert Trapp fra Forborg Dyreklinik kan tale med om. Det er jo fordi, at vi risikerer, at øh, han får en, en væsentlig lavere livskvalitet med sin overvægt. Det slider hårdere på bevægeapparatet, altså på led og muskler, og det slider hårdere på organerne. Det er fuldstændig den samme problematik som overvægt inde hos mennesker. Det var det. Pissegodt indslag. Fordi regeringen har afsat... Hvor 400 mange? millioner. 400 millioner kroner til, at og det er bare i år. Vel? Vores øh, venner i udlandet skal se os på Danmark på en anden måde. De skal ikke kun sende os, øh, se os for bacon og for smør og så videre. De skal også kunne kende os for nanoteknologi. Og Afghanistan. Og Afghanistan skal de heller kende os for. Øh, eller ikke på den ufede måde i hvert fald. Altså. Eller, ja, det ved jeg ikke, om de tænker sig, skal kende os. Det er også det med flagene, der er det detalje med. Men de, det er måske ikke så vigtigt. Men og grund, de skal og bare vide, hvad Danmark, også, hvad Danmark også kan. Fuldstændig rigtigt. Og derfor har vi ringet til Finland de sidste par dage. Og man har jo også fra regeringens side, lov, eller det er erhvervsminister Ben Benson, eller mm. visestatsminister mm. Øh, Benson, som jo har, har afsat fire kernekompetencer mm. som, som værende danske, som ja. er det der, det, der gør os til mere end andet end bare Sverige, for eksempel. Og det er jo, øh, kan du dem efterhånden, Anders? Det er biotek. Det er vindmøller. Det er vindmøller. Det er IT. Det er IT, IT. fuldstændig rigtigt. Og den sidste? Design. Design. Design. Design. Vi har ringet til Finland op til vores venner på den øh, finske avis, der hedder... Helsingin Sanomat. Og Sanomat... Øh... Og det var lidt for at starte blødt. Ja, og øh, vi har ringet på gange, mm. og denne her finske avis har en såkaldt stringer, det vil sige, at de har en udsendt journalist i København, ja. som så øh, sender historier op, når han mener, der er nogle interessante, ja. og dem sender han så øh, op til til bladet eller noget. Og jeg ved ikke, om jeg lige må sige kort omkring stringer-begrebet, fordi jeg har selv øh, arbejdet på en avis. Jeg har været stringer, er det. Øh, lige i det øjeblik, kan jeg også godt sige. Øh, men det er jo sådan, at hvis man, hvis man ikke mener, der er noget, så laver man ikke noget den dag, men så får man heller ingen penge. Mm. Så altså, hvis man er det, der hedder en opvagt stringer, så er man ude og sige, der sker også noget i dag. Ja. Der har så ikke været helt den samme aktivitet fra den finske stringer i København til synligheden. For de to dage, vi har ringet indtil videre, har der ikke været noget. Han havde haft noget i mandags, men det var før vi begyndte at ringe, hvor der havde været noget der var rigtig meget sne, og der havde været ballade nede på Køge Ja. Ikke noget, der havde fundet vej til spalterne i Helsingin Sanomat. Og da vi ringede i går til vores venner på avisen, der ja. Øh, vi kunne vi ikke huske hans navn, så vi spillede den her bid. Det troede vi udenbart var hans navn. Ja, det vurderede vi, for det var det, han sagde først. Og der må jeg sige til, de, øh, tak til de lyttere, der kan finsk, som har skrevet ind og sagt, det betyder udlandsredaktionen. Ja. Så det vi gør nu, nu ringer vi bare op til avisen i receptionen. Så beder vi om. I receptionen beder vi om. Og så spørger vi efter vores søde finske ven. Som vi ikke stadig ved, hvad hedder. Nej, men det kan vi så finde ud af. I går spurgte han, hvad er det her for noget? Mm, Skal vi lige høre et resume fra i går? Ja, kunne vi, gøre, kunne vi få et resume fra Skal vi lige få et resume fra i går? Uh, øh, here, hello. This... The line is quite strange. I'm hearing actually two voices at the same time. But go on, sorry. Well, it's not. Uh, it's, it's, not the it's, line, it, actually. It's uh, it's perfectly normal. It's just. Um, what was his name? Sorry. Ulkomaantuulilla. Jussi Vuotila. Yeah. Yep. Ulkomaantuulilla. Okay, yes, uh, <laughs> yes, he's here. Just Okay, can thank you. uh, Hello. Hello. Is it? Ulkomaantuulilla. yes, yes, yes. Yes, Oh, it's, good. fri- Oh, it's your very good friends from uh, Radio Denmark in Oh. Copenhagen. Oh, that sounds good. You are talking all the time at the same time. Yeah, I'm sorry. and that's It's a it's a bad habit. What is this all about, hey? No, no, I, I cannot go, uh, go there now. No, but you, uh, you do that. But okay, sådan her lød det så i går. Ja. Yeah. Vi uh, ringer op nu, eller det gør vi så ikke, fordi at nummeret ikke er inde mere i telefonen, så vi gør lige sådan her redial, og så gør vi sådan her, så gør vi sådan der, så gør vi sådan her, så gør vi sådan der, så siger vi sådan der, og så skruer vi op her. Og du er klar? Godt. Ja. Det er IP-telefoni, hvor man hører IP-støj. Ja sir Yes, hello. Can we please have? Hello, Hello. Hello. Could we please have the foreign desk? Okay. Det kunne vi ikke. Det, det er fredag, og alle ved, hvad der sker i Finland om fredagen. Sauna, vodka, ja, våben. i omvendt rækkefølge. Ja. Prøv igen. For vodka, at... sauna og våben. Eller? Og den kedelige blanding, og så ud i skoven og køre hurtigt. Så nummer. Can we have the foreign desk, please? Uh, just a moment, Thank please. You. Yes, hello, this is uh, from Radio Denmark. Yes. We hello. have uh, the last couple of days talked to one of your colleagues. A very nice man. And we don't remember his name. But we have a sound uh, bit uh, with uh, his voice, if you can please listen. Could you please... Oh, okay. Thank you. Oh, thank you very much. I, uh, I uh, I'll find find him for you. What? Is, what sorry, what is his name actually? Jussi Vuotila. Okay. Okay, thank you. Thank you. Just hold on a second. Thank, thank you. you. Jussi Vuotila. Det er meget, vi skal bare spille Jussi. Så, så. Jussi. Vi kan klippe det ud. Prøv at Dansker idioter, siger han. det sagde han. Dansker idioter. Stomp. Stomp. <laughs> det er lidt stomp. Finsk stomp. Helt vildt på vodka. Det skider på. Det er faktisk, skal vi betale for det her, når det er ventmusik i Finland? Koda det kan du regne med, vi skal betale til Nokia som havde et overskud på 41,3, eller de omsatte vist nok for 41,3 milliarder euro. Det er mere end det finske nationalbruttoprodukt, eller hvad det hedder. Bruttonationalprodukt. Prøv jeg, jeg tror, at dem, der griner længst nu og trækker det længste strå og drikker den vildeste vodka, det er vores venner på fordi at øh, de sidder lige nu, siger, jamen så kan I da sidde der på en hold. Og det sjove er, at de grinede. Han sagde, danske idioter. Det her, vi gør lige nu, det er ikke at brande Danmark. Hello. Hello, this Hello. is your friend uh, Anders and Anders from Radio Denmark. How are you doing? Good, oh. how are you? How are you? Uh, reasonably well. Reasonably well. Re okay. Is it, the weather uh, is lousy. The no, weather is always lousy. You should come to Copenhagen. It's no, no, no. How about your weather? It's, it's lousy. Crap. Actually, it's crap. It's crap. Yeah, yeah. But right. we will yeah. not uh, uh, uh we will not focus on the negative things because we are we are trying to to build a, a new image here. Uh, do you have uh, just uh, a question? have you had anything about our country in your newspaper today? Today, yes. or maybe for the um, weekend edition. May, yeah, maybe a feature for the weekend edition and that's well, yes, yes. I am. I'm not so well aware about the weekend editions. Uh, ah. I've been concentrating on Iran. Iran. Iran. Uh, yeah. Finland going to war with Iran, or what? No. Yeah, in, we are in, I'm interested in Iran. oh, you are oh, okay. And the Middle East, but I guess the Finns are more interested other things, I guess. Maybe, ah, maybe it's the same problem with Denmark. Maybe they could be interested in Denmark. Yeah, yeah, we are very much interested in Denmark in our in our hearts. Yeah, oh, oh, but you're so nice. But but um, but nothing in the paper today. Just a, just a moment. Oh, thank you, thank not, you. Not in, the, not in the foreign desk. Okay. Not in the foreign section. Ah. No, no. But maybe in the design section. Mm. Or the mm. IT section. Uh, just a moment. Uh, uh, um, nope. Nope. Mm, nope. No, no. just a moment. Nope. Just a moment. No, ah, that's no. okay. Do you have any anything about windmills? Windmills, no. We have a lot of windmills in the, in, in Finland. I, uh, we haven't got too, not too many. But yeah. That's because of the trees, right? No, I guess because we haven't got so windy uh, coastline as you have. Ah. Oh. Uh. But it was interesting. I was uh, reading your um, <clears throat> your pages. Oh, yeah. Oh, you were. And you uh, you talk about that uh, is it Jokka or Jukka? Jukka. Habit in Finland. Yeah. Yes. And that that that story is still living in Denmark. <laughs> yes. It is. Right, yeah. <laughs> it is. It's it's it's all it's all about branding, you know. It yeah, it is. I, I, I, that that was uh, one of my colleagues mm -hmm. knew about this story, but I that was first for me. It was the first time that uh, uh, that we have such a bad habit. Oh, but but it's all it, it, you have a big place in our hearts too. <laughs> how how are things with, with, the, the knife? <laughs> okay, <laughs> well, yes, big big red hole. How are things with Marimekko? Marimekko is doing all right. Good. Who's Marimekko? Yes. It's a design company. And, and, My mother used a lot. And our Nokia yesterday, they told the results of the last uh, quarter, or the last year, yeah, last quarter. Yeah, and actually, that story is. Uh, headlining uh, our news section at the moment uh, at our, at, on our, uh, our webpage. And how Great. was how was the result uh, for Nokia? It was uh, 41. very good, but uh, I think that the analysts expected even better. That nothing is good enough for them. So forty-one point three billion euros wasn't enough yeah, for So the Nokia is in a sense bigger than the Finnish uh, government. Our budget is a little bit uh, smaller than that. Okay, that's but, interesting. But, okay, uh, yeah, well, but just one is question. there something in the, the newspaper today no, about Denmark? No, there isn't. No, no. I'm just looking at uh, our our mm, economic stuff. Oh, mm-hmm. mm -hmm. Mm -hmm. nice. If there is something. Mm well, it's not a headline. Oh, so many pages, but uh, there's one one last hope. Just a moment. Okay, okay. okay. It's the cartoon pages. <laughs> uh, just a moment. Uh, there's a story about a meeting in Madrid where there are people, um, countries which are supporting the constitution European Constitution. Okay. Yes. But Denmark is not supporting that, or is it? <laughs> what do you think about that? Well, yeah. we are. Uh, I, sh- I should I think we should. My, that's my personal opinion. I think that we should support it, but you know, I'm a radio host, so the government in Denmark don't allow oh. me to oh. say my own opinion. Yeah, that's that's why your government is not participating that Madrid meeting. So there is, Damn. unfortunately. Nothing about Denmark in your newspaper Nothing today. Nothing about. Oh my goodness me! From Stockholm we have something. Well, yeah, but that enough. is not good enough. No. Well, not Can anymore because we kind of sold that country. <laughs> Can we uh, call you? Yeah, you must be happy that you got, got rid of that. Yeah. It was nice. I, I congratulate you. Thank, Thank you. you. But, but, I can give yeah. you a tip for Monday, maybe, because if it's okay that we call you on Monday. Sure yeah. Thank you very much. And and we're just thinking because there has been uh, uh, the prime minister in Denmark has been very angry at the national radio because uh, well, why is it, Anders? We don't, don't get into that. I well, mean, it's a good tip, man. He can do this story oh, about yeah. that. It's about it's the Danish government. Yeah. Accuses. Yeah, government the, is angry about what? Uh, the well, national television. Uh, nobody oh. really knows. Yeah, but he's trying to control the radio, and it doesn't really work. So he gets really annoyed, like Berlusconi in uh, Italy. Oh, that you are not sort of uh, doing what he wants. Exactly. exactly. And oh, th- now so he so wants. You not, so, so you are naughty. Yeah. Yeah, we are. Uh, yeah, yeah. Yes, I'm sorry. Oh, it's oh. a good story because it's like uh, the the no the, the, the Nordic Italy. <laughs> That's ah, just a headline Nordic for you. Italy. Yeah, okay. We just call you on Monday. Well. All yeah. right. Thank you very Thank much. You have, a nice have, a nice weekend. Have a nice weekend. You Thank too. you, sir. Bye. Bye. Vi ringer dig igen på mandag. Mere Yuki. er der ikke at sige til det. Yuki. Han er fandme rar, han er. Ja, en utrolig rar. Velkommen til den sidste time i denne her uge ja. af De Sorte Spejdere, direkte på B3, det musikalske talkshow med Anders Lund Madsen, Jens Brandgaard Poulsen. Brandgaard. Brandgaard Poulsen, det sagde jeg også. Og, øh, Filosofen. Fil ja, og det skal vi snakke om. Og øh, Gry. Jeg er Grys kæreste. Anders Lund Madsen og jeg, Anders Brøndholt. Sådan der. Vi startede med øh, Dagens Hyltoft. Ole Hyltoft er jo øh, ny udvalgt af Dansk Folkeparti, politisk øh, udvalgt bestyrelsesmedlem til I Danmarks, Danmarks Radio. bestyrelse. Ja. Og øh, han skrev en øh, leder, i en rigtig god leder, en vil jeg visionær. sige. En ikke en leder, dog. Kronik. Endnu. Det burde have været en leder. Burde Men øh, en kronik i Jyllandsposten i lørdags, hvor han skrev... Hvor han gjorde op med det, han har valgt at kalde piskesmælds musikken på P3. Og det er jo den musik, vi spiller alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt for meget af. Vi gør det primært, fordi vi er tvunget til det. Ikke direkte, men øh, et stort psykisk pres, som kommer for vidt at komme ind på her, men som er utrolig svært at leve med. Mm. Og øh... Guden skal vi, vi helst ville spille det, vi lige hørte der ja. før. Nu falder mig skoven. Ja, skønt. Og jeg kunne forstå, at det var Mathilde, der sang. Det er fuldstændig right. Endnu en af de danske kvindelige troubadourer. Men Anders, yeah. så øh, er det jo gået videre i løbet af Uno Hyltoft, vores gode venner programmet. Yeah. Teknisk set også. Teknisk set, og øh, trods det lille setback, der var i går med, at han ikke kom, selvom han havde lovet det, mm. og mm-hmm. fik en kop mm-hmm. kaffe. Mm, mm, mm. Men det tror jeg, fordi han ikke har ville presse det. Efter hans første bestyrelsesmøde han blev interviewet af, af Berlingske Tidene. Og øh, fortæl, Ja, Berlingske Tidene har i den grad øh, rullet den store svaber ud øh, og, øh, og skriver her i dagens avis, øh, Hyltoft kræver flere sømandsviser i P3. Og hele tonen i artiklen er jo øh, arrogant, øh, som den altid er, når Ole Hyltoft er i medierne, fordi at man øh, fra mediernes side synes måske, at han ligner en hamster, der er blevet slikket ren. Og det synes jeg er utrolig urimeligt over for en mand, som lige er udpeget til et af de fineste erhverv overhovedet i Danmark, nemlig bestyrelse mm. i Danmarks Radio. Mm. Men han får dog alligevel sparket følgende øh, sætning ind, eller kædesætninger. <clears throat> og det er det her musik. Øh, et nærmest krigerisk, menneskefjendt og fascistoids præg har musikken. Jeg kalder det piskesmældsmusik, og denne del af rocken bryder jeg mig ikke om at høre. Jeg synes, man bør skrotte det. Jeg mener, det har en dårlig virkning, og jeg tror lige frem det opildner unge i ungdomshuset til at gå i clinch med politiet. Så altså musikken her på B3 ja. opildner lige helt specifikt ungdomshuset på Nørrebro. Nu skal jeg huske på, at, at, at vi, det er vores ven i bestyrelsen, som udtaler sig visionært omkring piskesmældsmusikken. Anders, før du begynder at rulle den jeg sarkastiske... Jeg, nej, nej, nej, nej. jeg citerer. Ja, ja. Men og, det er fuldstændig øh, rigtigt. Det, som sker, det er, at når vi spiller piskesmændens musik, som vi gør lige om lidt, mm. så vil man øh, i ungdomshuset tænke, vi skal have nogen at banke med. Ja. Vi skal have nogen at slås med. Ja. Øh, vi skal gå i clinch med ja. politiet. Og der kan man sige, der vil jeg nok som bestyrelsesmedlem udpeget Dansk Folkeparti have valgt mere dansk ord end clinch. Der ville jeg have sagt, at vi skal i kamp. En nærkamp, havde jeg sagt. Øh, eller, Sagde man eller, også under krigen, brugte man også ordet kamp. Ja, det var jo selvfortage. Modstandskamp mod øh, sabotage. Ord, øh, men altså, men øh, clinch, nuvel, det har han så valgt. Det er ikke et ord, som jeg bryder mig om. Jeg synes, det er et piskesmældsord. Lad det ligge. Øh, det kan også være journalisten, der er gået ind der og har ingen anglogifist. Ja, jeg ringer nu. Til. Ring op til ungdomshuset, fordi så har vi øh, forberedt et lille nummer. Og Anders, hvad er det, vi har forberedt? Det kan du vel kunne høre om lidt. Okay, men det vi vil høre, det er, det vi vil se. Jeg vil nummeret opildne de unge til at gå i clinch med politiet. Jeg tror sgu ikke, de tager den. Jeg ved, ved selvfølgelig ikke. De har jo deres egen radio derude. Ja. Det er nummer til fælleskøkkenet, kan jeg forstå. Det er fuldstændig korrekt. Og, øh, der sker ikke meget nu. Ej, men nu er det også meget tidligt på dagen jo. Ja. Klokken er jo kun 10.03. Kære lytter. Det kan også være, der er et møde. Hvad kan vi gøre? Det du skal gøre, kære ja, lytter, det, det er nemt. Det du gør. Det Hvis du er i nærheden af ungdomshuset. Kører du forbi ned ad Jagtvej, ud for nummer 69. Rul vinduet ned, kør lige taget tilbage, hvis det er muligt for i din bil, at du kan, gøre det. Det går den på svarkeren, ikke? Nej, den gør ikke det. Man bruger ikke svar Jonas ja. Det er for kapitalistisk. Og i øvrigt vil jeg også sige omkring, de har jo også travlt ved jer, fordi de sidder jo her og skal allerede til på mandag have fundet ud af, hvilket hus vil de have. Ja, det er faktisk fuldstændig Fordi det var sådan så, at jo sagt i dag, eller det var så i går aftes, nu magter jeg ikke mere. Vi har tilbudt alle huse i Københavns Kommune, der er ingen af dem, de vil have. Jeg magter det ikke mere. Så gik de øh, advokaten i Selvsvind fra fonden og siger, jeg magter det heller ikke. Hvor jeg til ungdomshusets brugere siger meget rimeligt, vi har fundet noget til på mandag, vi gerne vil have. Nå, Muligvis. fint. Jamen, så vel, okay, ja. Og det er jo det, de holder møde om nu. Ja. Hvad vil vi have? Amalienborg, Rosenborg eller er det Fredensborg? Så vi spiller en sang? Det vi gør, ja, der sidder man i kø, og ved Gud, der er mange, der sidder i kø nu på jagtvej. Alle, der er, kender øh, det, der hedder flaskehalsen ved, ved, ved runddelen, ved, at øh, der kan man godt sidde i kvarter. Så rulle lige vinduet ned. Det er alligevel ved at være sol og se, om øh, man vil spille lidt højt på den her... Piskesmældsmusik. Piskesmældsmusik kan lokke et par af de unge bare ud i vinduerne. Ikke noget med. Og hvis de ser ud i vinduerne eller åbner døren, så skru ned igen, for vi skal ikke have nogen i reelt nej, nej, nej, nej, nej, nej. Bare lige for at se, at har Hyltoft ret? Send it away. Vi mangler øh, Storm, der er med i studiet i dag, til at fortælle om sin øh, farveteori om farvet sort. Ja. Yep. Og så mangler vi også... Jamen, det er rigtig stort. Du, skal, vil du så gøre det nu? Jamen, så kom over til mig. Vi gør vi det nu. Så kom okay, nu sker der det, at uh, Storm, som jo er uh, juniormedarbejder, bare går Som er Anders. med uh, far på arbejde i dag. Jamen, han uh, har jo en fagteori. Har en fagteori, uh, som, uh, jeg, jamen, forstår, jamen, som jeg personligt så... glæder mig meget til. Men Anders, kast ud en serie spørgsmål. Storm, hvad er det for en fagteori, du har på? Fortæl mig det. Skal du lige komme på mig en gang? Så jeg kan høre det, hvad jeg er med på. Jeg har sort. Du har mm -hmm. sort. Og hvad er ja. teorien omkring farve? Det er det godt, hvis sort findes. Ja, det er godt, hvis sort, sort findes. Og hvorfor er det godt, at sort findes? Fordi ellers kan man ikke vokse. For ellers kan man ikke vokse, og det kræver en lille forklaring, Storm. Det er fordi, så vil man være baby hele tiden, fordi man ikke sover. Det er fuldstændig rigtigt, fordi man vokser kun, når man sover, Anders. Og hvis ikke der var sort, så sover man ikke, og så vil man aldrig vokse. Jeg synes, den hænger sammen. Det er fantastisk. Det her skulle jeg egentlig aldrig tænkt over. Ja, men der er flere. Anders, hæng nu fast. Hvad er den næste teori, den næste teori? Det er, at gul også godt, hvis det findes. Og det er også godt, at gul findes, kan jeg forstå. Det bedste, fordi ellers... Åh, oh, øjeblik, stormen snart. Jeg skal lige, det står med lidt lille. Ellers ja. vil øhm, alle mennesker dø, fordi ellers vil solen ikke være der. Fuldstændig rigtigt. Og, og det, man skal have lys, ellers dør man. Hvad er den næste teori, Storm? Det er, øhm, det er også godt, hvis rød findes, fordi så ved man, om man er frisk eller ej, fordi, fordi rød er der blodets farve. Det er fuldstændig rigtigt. Og hvis man ikke har noget blod, så levede man jo ikke. Nej. Storm... Øh... Hvad så med sådan en farve som grøn? Ja, grøn. Det er godt, hvis grøn finder, findes. Ellers falder man ned, fordi grøn passer til græs, og ellers falder man bare ned. Ja, det er fuldstændig Storm, er der den sidste teori, vi skal have? Eller noget andet, vi lige skal snakke om, imens vi er på? Der, er, der er også lortebrun. Det er også godt, hvis det findes. Er du... hvorfor? Altså, jeg, jeg ved godt, man skal gå på toilettet, og, men... Ellers får man så meget mad i kroppen, så man næsten ikke kan spise mere på et tidspunkt. Og så bliver man nødt til at gå på toilettet. Storm, kan du have en rigtig god weekend? Ja. Det var altså fantastisk teori. Tak skal du have. Kommer du igen næste uge? Det tror jeg nok. Okay, fint. Tak skal du have. Så skal vi have. Det er faktisk strengt. Man, bliver, man, bliver, man, man retter sig lidt i stolen, ikke? Hvis jeg havde en søn, ja. eller hvis nogen skal få en søn, så skal, det være, skal han være ligesom Storm. Storm har jo engang haft samme frisør som mig, er det rigtigt, Storm? Du har engang sagt til frisøren, ja, frisør, jeg skal have Anders Breinholt over. Det fik Storm. Ja. Så øh, min gengældelse er, at hvis nogen kan få en søn, så skal han være ligesom Storm. Ja. ja. Her er de sorte spejler, en ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation.